Jean Savage estis angla clavallo danto cae componistino quiu floris en Anglio de la malfrua dec ocaiarcento. Si estis filino de la eminenta londona musicisto William Savage cae Mary Ball Savage. Malmulto estas conata pri sia vivo. Si crescis en familio de musicistoi, do verjaine si familiarigis cun la tiu tempa music practico. Probable si studis musicon, inclusive componadon con sia patro, conata instruisto pri cantado cae musico cienzo, musica teorio cae componado. Eble si havis ancau la chanson presentigi en publico de fruaggio. Jean Savage virtuose ludis clavicenon, pianon cae organon, cae estis competenta componistino cefe de vocei cae clavar vergoi. Sia musico estas exemplo de la galanta stilo tre populara sia tempe. Considerante la popularezzon de sia musico dum sia vivo, estas ver che que si componis plida vergoi qui ne plu vivis la plei granda parto de sia musico estis publicigita in londono en la periodo inter 1780 kai 1780 nau sia in el donita i pezzoi estis chefe perditai cae existas neniu moderna eldono de siai conatai componagioi. Nur en 2012 estis eltrovita cae publicigita de la musica societo de la Ecclesio la versio de Jean Savage de la conata himno por Crisnasco. Tiu verco, estis componita cae publicigita en collecto circa 1795 sub la titolo La himnoi cae psalmoi usitai en la asilo au domo de rifugio por orfigitai virinoi en Londono. Tiu himno, cum la texto Dum pastistoi observi sien gregoin dum la nocto, por knabinei vocioi unisone cae organo, estas la plei frua conata exemplo de ecclesia himno en Anglio scrivita de virina componisto. Rachel Weber, quiu malcobris la himnon en la ciferesai archivoi de la Brita Biblioteco dum siei studoi por magistrillo en musicologio en York University, esploris la musica in chanzoin por knabinoi en bon fare i orfeioi en la londono de la dec ocai arcento. Weber publicigis modernan eldonon de la himno ca iscribis la vocioi estas dividitei en coruso, duon joro, cae sol ludei sexioi, accompanitai per organo en tipa cartvela stilo. La pezzo ancau habas mallongain organain soloin ce la fino de la sexioi, cio in si nomis sinfonioi tiu himno, oni certas, esti la unua publicigita componajo de virino por l'Eclesio de Anglio. La texto estis publicigita en la aldono a la New Version of Davis Psalms, publicigita de Nahum Tate cae Brady, cae estis la unua himno raitigita por uso en la anglicana iglesio. La plu vivai vercoi de Jean Savage consistas el octitoloi, la himno cae sep vercoi. Aro da clavar sonatoi publicigitai en Londono. Tiui publicajoi indica que si vendis sian musicon cae verxaene havis studentoin. Sur la titol pagio de Sic Isi Lesson for Heart, Cicor of Piano Forte, si estas identigita kiel organisto de la asilo. En 1793, post la morto de siai gepatroi, Jean Savage geetzigis cun la comercisto Ro Rolleston. Estas ne clare ciù si daurigi sia in musica in agadoin pos la geet sigio, almenau si ne publicigis musicon sub sia et siginta nomo.